gärna jag hyllar nykterhet Det är nåt som nyktert ut är det Man får allt inte dricka sprit Och moppan häller vatten i Kotoddar däremot man får Av sockerdock jag illa mår Nej, jag kan mår liksom en prins Så länge sockerdricka finns Jag blir så glad när jag får sockerdricka vecka så blir jag glad liksom en vaktparad. Man får så gruvligt jubilikalitet. Jag blir så glad, jag blir så glad så jag vet ej vad. Som Göteborgs system betegnar om till kremla kräm med något som nubbe kallas flär, men är som vatten ungefär. Men nu ska man ta i med kraft med Frans på kronor, struv och saft vilken lär riva när den tas precis som pulveriserat glas. Men jag är nöjd när jag får saker sockerdricka Då blir jag glad liksom en vaktparad Man får så gruvligt ljuvligt panikicka Jag blir så glad, jag blir så glad så jag vet ej vad min sista timma slår och jag vid himlaporten står liksom en ängel stor och trygg med granna vingar på min rygg då träder gamle Petrus fram och bjuder mig en välkomstdram En blandning som ska vara bra av nektar och ambrosia Men jag ska be att jag får sockerdrick så blir jag glad liksom en parad Man får så gruvligt ljuvlig kvalitet icke. Jag blir så glad, jag blir så glad för jag vet ej vad.